Tractatus secundus Item alius in natale eustem Honorabilem mihi dilectissimi odiernum diem fecit divina dignatio quae dum humilitatem meam in summum gradum provehit quod neminem suorum sperneret demonstrabit unde et si necessarium est trepidare de merito religiosum tamen est gaudere de dono quoniam qui mi honores est auctor est administrationes adiutor et ne sub magnitudine gratiae succumbat infirmus dabit virtutem qui contulit dignitatem recurrente iditur per suum ordinem die quo me dominus episcopalis officii voluit habere principium vera mi in gloriam dei est causa letandi qui mi ut multum a me diligeretur multa dimisit et ut mirabilem facere gratiam suam in eum munera sua contulit in quo meritorum suffragia non invenit quo opere suo dominus quid cordibus nostris insinuat quid ve commendat nisi ut sua justitia nemo presumat et de ipsius misericordia nemo diffidat quae tunc evidentius preeminet quando peccator sanctificatur et abiectus erigitur et abiectus erigitur neque enim de qualitate nostrorum operum pendet celestium mensura donorum aut in isto seculo in quo tota vita temptatio est hoc unique tribuitur quod meritur ubi si iniquitates dominus observaret nullus judicium ipsius sustineret magnificate ergo dilectissimi dominum mecum et exaltemus nomen eius in indicem ut tota ratio celebritatis hodierne ad laudem sui referatur auctores. Nam, quod proprie ad affectum animi mei pertinet, confiteor mei plurimum de omnium vestrum devotione gaudere. Cumque hanc mirabilium con sacerdotum meorum splendidissimam frequentiam video angelicum nobis in tot sanctis sensio interesse conventum nec dubito abundansiore nos hodie divine presentiae gratia visitari quando simo ad sunt et uno lumine micant tot speciosissima tabernacula dei tot membra excellentissima corporis christi nec ab est ut confido ab hoc cetu etiam beatissimi Petri apostoli pia dignatio et fida dilectio neque devotionem vestram ile deseruit cuius nos reverentia congregavit de vestro itque et ipse gaudet affectu et in consortibus honores sui observantiam dovinice institutiones amplectitur. Probans, ornatissimam totius ecclesiae caritatem, quae in Petri sede, Petrum suscipit, et a tanti amore pastores, nec in persona tam imparis tebeshit heredis ut ergo hec pietas dilectissimi quam erga humilitate meam unanimiter exibetis fructum sui studii consequatur misericordissimam Dei nostri clementiam supplices obsecrate ut in diebus nostris expugnet impugnantes nos muniat fidem nostram multiplicet dilectionem augeat pacem meque servulum suum quem ad ostendendas divitias gratiae suae gubernaculis ecclesiae voluit presidere sufficientem tanto opere et utilem vestre edificatione dignetur efficere et ad hoc tempora nostre servitutis extendere et quod proficia devotioni quod fuerit largitus etati per Christum Dominum nostrum